Beep. and um, I'm rather ill. You just heard the audio reply song in Danish, and that should potentially indicate that this audio reply, therefore, is in Danish. However, it's both in Danish and English, and therefore, um, I'm speaking English right now. Uh, I've promised you um, audio recording or a cockpit recording from Kommunal Clone Computer 02, and I've decided that's that's probably well, I'm not so keen on that any longer. Uh, I've had the idea that I would uh, make a recording and tell you exactly what it sounded like inside Common Outcome Computer 02. And I'm actually going to do that uh, a little further in this audio reply. However, I thought it was rather boring, so instead I've given you a recording of the cockpit sort of inside the cockpit, but when the cockpit is taken apart, because Kommunalton Computer 02 can be taken apart. Usually, when you bring it to London, getting in and out of London is such a pain in the in wherever you would like to have such a pain. Um, um, so I have experimented a bit by taking it apart on trains. So I've taken my bike completely apart on a train, and then I have um, shipped it to London uh, with myself on the train, and then I have assembled it in a dark alley somewhere, and uh, then I've been able to ride around in central London. Roads in and out of London is not particularly nice for uh, three-wheeled bikes and therefore this was a, I just had to see if it worked. So what you hear in the background is sort of a cockpit recording from Comunal Clone Computer 02. However, the cockpit is, as a matter of fact, turned inside out. So you hear the recording of the materials, which becomes Comunal Clone Computer 02. Um, but here they're taken apart, but you still hear the recording of what's left of the inside of the cockpit. However, the cockpit then is Mm, scattered all over the floor on a train. So this is sort of a cockpit recording, which I think is uh, is better, and that's what the one you hear in the background right now. to the audio reply, and the next part will therefore then be in Danish. And then the final part is actually in English again. So we're going a bit back and forth. But you do understand Danish perfectly by now, so it should all be rather convenient for you, right? Okay. Let me introduce myself again, but let me do it in Danish. God og her er det Park Christian Bjørn Vester med audiosvar nummer 61, og jeg taler lidt sløjt, fordi jeg er ganske sløj. Øhm. <coughs> Men øh, ligger altså i Holland, og jeg er vældig syg. Jeg er tit også ofte syg. Mit helbred er ikke, hvad det har været. Men det skal ikke komme an på det. Det der audiosvar går blandt andet ud til øh, Jakob Boskov, der øh, er blevet frygtelig vred på mig over, og fordi at jeg i et interview med Maria Kjær Themsen har kaldt ham en Wikipedia-kunstner og sagt, at være en Wikipedia-kunstner er noget forbandet lort. Og øh, det er så citat. Øh, jeg er ked af, at jeg først vender tilbage nu. Grunden til, at jeg først vender tilbage nu, er fordi, at jeg øh, bliver interesseret i at få den originale lydfil, der var optaget på Maria Kjær Thiemsens iPhone. Men uheldigvis, så er Maria Kjær Thiemsen en, en, øh, en travl dame, og derfor har, har det været umuligt for mig at pinpointe hende ned. Nå, men lad os forholde os til, hvad der er blevet sagt. Jeg fik en mail fra Jakob Boskov, der skrev, at øh, vi ikke er venner mere, og jeg havde omkring to timer til at trække min øh, beskyldninger tilbage, og ellers skulle vi ikke tale sammen mere. Og han var skuffet og krænket, og han var dit og datten, og han havde fået det øh, vanvittigt dårligt over mig, og han havde ikke regnet med, at jeg kunne finde på at sige den slags ting, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Jakob øh, mm, havde ringet også, eller mailet til Maria Kjær Themsen, og også troede hende med, at, at, at, at artiklen skulle trækkes tilbage, og så videre, og så videre, og så videre. Og til redaktøren, Pernille Albrechtsen, og jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt der. Nå, nu tager vi den her helt fra bunden. Øh, jeg vil gerne stå inde for, hvad jeg har sagt. Mit argument er, at øh, i en tid, hvor vi øh, beskæftiger os med kunst, som på den ene eller anden måde relaterer til viden og relaterer til, til arkiveret viden, så er det vigtigt, at man forsøger at lave en kunstform, der øh, bidrager med ny viden. Det vil med andre ord sige, at jeg synes, at der har været en tendens i, i masser af vestlig verdens kunst her de år til, at man har taget citater fra nettet og den slags, så har man skrevet det i neon, eller man har skrevet det med farvekridt eller et eller andet, og så har man skrevet nedenunder, hvad det er. Altså nogle Wikipedia-opslag. Øhm, og det har spredt sig lidt, og det var også derfor, jeg var efter Amalie Schmidt, fordi at jeg egentlig, hvad hedder det, og det behøver jeg ikke at gå så meget i detaljer med lige nu, men fordi jeg synes, at det var at flere af hendes bøger omhandlede, hvor dygtig hun var til at slå op Øh, på Wikipedia, og hvor dygtig var hun, hun var til at slå op i andre bøger, og det, det er egentlig ikke så vigtigt nu, fordi at den verden, vi lever i, er, er viden jo tilgængelig. Der er ikke nogen grund til, at vi, der er ikke nogen grund til at vise, hvor dygtige vi er til at, at tilnærme os viden, og derfor synes jeg, at den slags værker, der forsøger bare at, øh, at bevise, hvor dygtig man er til at, at stikke snotten i kroppen hos, øh, hvad kan man sige, hos allerede eksisterende viden, det, det synes jeg bare, øh, ja, det synes jeg på mange måder faldt sammen. Øhm, og så har jeg selv forsøgt at lave en masse alternativer til det. Jeg har blandt andet udgivet den her bog, El Camino del Hardcore, Rejsen til Nordens Indre, og Jakob, hvis du ikke var så meget oppe i, i din egen bagdel, og jeg er ked af at sige det, så ville du måske have læst bogen, og så havde du forholdt dig til de her ting på en anden måde. Men fordi du kun sidder i New York og googler dit eget navn, øh, og, øh, og derfor øh, hvad hedder det, sådan sidder og trawler efter, hvad der bliver skrevet om dig, så vil du kun se at, at tage ting ud af kontekst, og det er jeg frygtelig ked af øh, at du gør, og det håber jeg, at øh, du i fremtiden vil holde op med. Øh, du er taget til New York, fordi du skal bo i New York. Du er ikke taget til New York, fordi at øh, du skal vise os andre, øh, som ikke er taget til New York, øh, hvor flot det er, at du er i New York, og derfor behøver du heller ikke at sidde og vente på, at vi, vi beskriver dit, din New Yorker tilværelse. Du skal få dig dit eget liv i New York med dine egne New Yorker kunstnervenner, og du skal, du skal etablere dig der, fordi det er det, du vil, og det er derfor, at øh, så når du sidder og rækker hjem og, og sådan sidder famlende og håber, at der er nogen, der siger, ej, hvor er det flot, og ej, og så videre, og så videre. Så gør du det, som man, den faldgruppe, man altid kommer i. Man rejser ud, man ændrer sig, og man håber så, at de andre, derfra hvor man nu drog, drog fra, øh, kan se, øh, eller kan forbavses over, over ændringen, kan se, hvor, hvor vildt det er gået, eller, eller og sådan er det jo ikke. Øh, du har oplevet nogle ting, som vi andre ikke kan være en del af. Og de ting skal du lære i dig selv, og de ting skal du bruge videre på. Det er patetisk, når du sidder konstant og troller internettet og kigger hjem med tungen ud af munden og sidder der på Facebook og venter på, at vi andre skal sige, at det er flot, at du har et lille billede udstillet på en eller anden restaurant et eller andet sted på Lower East Side. Det er nemlig rigtig Wikipedia-kunst. Øhm, det du kan, som andre ikke kan, Jacob, det er, at du kan skabe indhold, du kan skabe en historie, og du kan skabe en ny kontekst. Det er der, du rykker, og det er der, du ikke er noget forbandet lort. Når du falder i faldgruppen og bare sidder og laver, øh, hvad hedder, viser, hvor dygtig du er til at, øh, at for, for, finde viden på nettet, så er du ligesom alle de andre irriterende vestlige verdens kunstnere, der beviser, hvor dygtige de er til at google. <coughs> det er det, jeg kalder Wikipedia-kunst, og det har jeg ingen respekt for. Hvis du tager min bog El Camino del Hardcore, Rejsen til Nordens Indre, og slår op på den aller bagerste side, der hvor bogen egentlig er holdt op, efter Snappedag Gardons 1000, så er der i nogle af bøgerne indsat et billede. Og på det billede står der, En stille nat i Høj med kikkert rummer lige så meget information som en tur på www. Froberg altså det islandske ord for lige i øjet. Ved siden af står der dementia. Det er de to ting, jeg synes, man skal satse på i fremtiden. Glæden ved at glemme, eller angsten, det ukendte i glemslen, og så den fascination, at en stille nat i Høj med en kikkert kan rumme akkurat lige så meget information, som en hel omgang trolling af Facebook efter sit eget navn. Der findes tusindvis af netværk i den verden, vi lever i. Vores bevidsthed tillader os kun at forholde os til ganske få af dem og internettet er et af dem. Vejnetværket et andet. Jeg har flere gange lovet, at øh, der ville være en cockpit indspilning øh, fra Kommunal Klon Computer. Og øh, derfor synes jeg lige, vi skal prøve at ringe Kommunal Klon Computer op. Kommunal Klon Computer 02. Hvor befinder du dig henne i øjeblikket? Her, her, her er det Kommunal Klon Computer 02. 02. 02 her, her, her i Kommunalkloven 02. Vi ligger i øjeblikket på, um, på den gamle landevej mod Esbjerg 191. Og øh, vi, vi ligger i øjeblikket ved afkørselen til Gørding. Omkring 8 km til Gørding. Og um, øhm, det ligger en bus. Det ligger en bus til at passere. Jeg mærker en utrolig stor angst. Ja, det lyder jo ikke vanvittigt rart. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Dementia. Kære Jakob, jeg ønsker, at du bliver forbundet med dit indre dementia. Glem mig. Glem Danmark. Glem Facebook. Glem, hvem du engang var. Glem, at du har haft en karriere. Glem, at der var kvinder i København, der ikke ville være kærester med dig. Glem, at der var kvinder i Tyskland, der gerne ville være kærester med dig. Glem din gamle ven Gudipal. Glem din far, Glem det gamle graffiti-miljø i Helsingør. Glem Rockers by Choice. Glem Mads Brygger. Glem V1. Glem at tale dansk. Dementia. Og så vil jeg her på falderæbet gerne prøve at uh, give noget ny Wikipedia-viden til Wikipedia communityet. Altså noget viden, der ikke allerede er tilgængeligt. Og det drejer sig om øh, et forsvundet Ørdal-album, nærmere betegnet et album af den obskure kunstner Ian Stokes, som der er meget, meget lidt information om på internettet. Værkets katalognummer er 66 IRD STO 1. Og der er blevet uploadet en snappy også. Og jeg skal lige finde ud af, hvad det er for en snappy og til det bliver jeg nødt til at anvende et internet. Jeg tænder for en computer her. Jeg skriver Deck. Og får det komplette sæt af alle Decks. Scroller helt ned i bunden. Og computeren tænker lidt. Og jeg kan nu se, at den Snappydag, jeg leder efter, er Snappydag Garunds 100. Snappidak Garunds 100. Jeg tror, at Keen Fernandes fra Ødejl ville have, at jeg skulle passe på materialet. Og derfor afleverede han altså masteren til undertegnet. Og jeg har haft den liggende i alle disse år. Til folk, der er interesseret i Ødejl, vil dette være en åbenbaring. Det er en af de få udgivelser, der aldrig har været tilgængelig. Og nu er den. Jeg vil afspille værket lidt højere, end jeg taler – jeg vil ikke skrue ned for værket, og det vil jeg ikke gøre af den simple grund, at jeg ikke er interesseret i at lade lydkvaliteten gå på kompromis. Der vil altid være fuld skrue for det næste stykke audio. Og det vil vare omkring en time, lige lidt over. Lad dementiaen rulle. Erdal 66 IRD STO 1 Track 1 Erdile 66 IRD STO 1 Track number 2 66 IRD STO 1 Track number 3 Rodile 66 IRD STO 1 Track number 5 Okay. Erdal 66 Erdial 66 IRD STO1 track number 7 Thank you.